lerni fremdan lingvon plei effica cerbo exerzo. Du usonai universitatoi lasta tempe profunde esploras la influon de lingvo lernado je la sano de la cerbo. Ni iam tushis tiun temon citie en la esperanta retradio. Nun, ili concludis che tio estas por la cerbo la plei efica exerzado quiu ne prepovas certa grade protecti gin contra tro frua maliunigio cae demenso. Du lingvae homoi capablas concentrigi cae prilabori problemoin pli efice ol unu lingvuloi. Nia cerbo funccias kiel trafic signalilo, kiam ni usas fremdan lingvon se ni besonas vorton por esprimi ideon, gi baras ne giusta in vortoen per rugia lumo, cae presentas verdan lumon, ciam ni trovas giustan vorton. Plurai regionoi en la cerbo devas activi porce tio ocasu. Oni detale studas tion per magnet resonanzai examenoi. Comparante la funcciadon de cerboi de unu lingvuloi con de du lingvuloi oni clare constatas differenzon de oxigeno fluado en iui cerbo regionoi. Tio signifas pli flexeblaen cerboin kiui capablas pli efike prilabori complicaen situazioin cae solvi ilin pli lerte. Cae giver shaine ne dependas de tio kiu estas la concerna dua lingvo. Kiu estas la plei favora agio por eclerni duan lingvon? Esploroi confirmis tion kion la practico iam de longa tempo montris, iu pli frue, des pli bone. Dum la unuae vivo iaroi, cerboi estas multe pli acceptemai al dua lingvo infanoi relative facile al prenas gin compare con plena En passinta tempo che patroi ofte esprimis sian timon tro chargi la menson de siai etuloi per troa strebado exemple por fremda lingvo. Tia timo montrigis sen fundamenta. Se oni usas taugan metodon, tiam infanoi rapide lernas lingvon sen ia risco. Se oni procrastas gin gis plena agio, tiam la lernado farigas pli academietza, peniga, cae mal rapida. Oni tamen en fazu, en ciu agio estas consilinde exerci la cerbon per lernado de fremda lingvo. Kiel ni bone scias, Esperanto estas tre tauga alternativo. Nun tempe, oni rapide progresas en la campo de percomputila automata traducado. Faculoi, iom facilanime, prognosas che lernado de dua linguo ne plu estos necessa en la estontezo. Tre dubinda prognoso ciu automata traducado, ciu dependos ciam de machinoi, vere povos anstataui semperan comunicadon? Facto estas che homae cerboi pli bone funccius se ciui parolus esperanton.